بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد خوب اکنون درس دیوم را آغاز میکنیم از این شرح منهج السالکین و توضیح الفقه فی الدین از شیخ الرحمن سعدی رحمه الله درس یکم رو گرفتیم الله در درس دیوم هستیم شیخ میگوید کتاب الطهارتی کتاب طهارت کتاب الطهاره در بعضی فصل طهارت هم هست کتاب طهارت عالم ها کتاب های فقهی خود را شروع میکنند به کتاب طهارت یا وضو زیرا اینکه نماز به طهارت که قبول نمی شود زیرا تهارت همچون کلید نماز که هست بنابراین به خاطر همین اول مسئله ای که در کتاب های فقهی ذکر میکنن این کتاب طهارت هست کتاب وضو او بعد کتاب دوم کتاب سلات هست کتاب نماز به خاطر که نماز خیلی جایگاه و منزلت بزرگی را داره و نماز این حق الله سبحانه تعالی هست و طهارت کلید نماز هست طهارت کلید نماز هست الله سبحانه تعالی نماز را به طهارت قبول نمیکنه چنانه که عبادت ها را به توحید به اخلاص قبول نمیکنه همچنین شيخ حديثي متفق عليه حديث ابن عمر أوردسكي قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس بنا کرده شد اسلام به پنج بنای اسلام پنج تا هست اسلام پنج پایه داره اسلام پنج رکن داره ایره بناهای اسلام میگویند بنی الاسلام على خمس بنای اسلام پنج تا هست شهادتو الله اله الا الله اول گواهی دادن و یقین کردن به اینکه نیست معبود بر حق به جز الله سبحانه و تعالی به غیر الله کسی سزاوار عبادت نیست تنها کسی که ذاتی که سزاوار عبادت هست تنها الله جل جلاله هست بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإنك محمد صلى الله عليه وسلم فرستاده و رسول الله سبحانه و تعالی هست شعیر میگن شهادتین که انسان به این در اسلام داخل می شود این کلمه جدا کننده بین کفر و ایمان هست انسان به تلفظ کردن این کلمه و دانستن معناش در اسلام در ایمان داخل می شود شهادت ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله این دو کلمه که دو پرتو هست یک رکنی در اسلام نامیده شد به خاطر که اسلام ایمان به شهادتین قبول نمی شود به شهادت الله اله الا الله و به ان محمد رسول الله قبول نمی شود شهادت الله اله الا الله و ان محمد رسول الله این به یک منز به یک رکن به یک جایگاه قرار گرفت به خاطر که این دلالت میکنه شهادت الله اله الا الله دلالت به اخلاص میکنه و شهادت ان محمد رسول الله دلالت به دلالت به متابعه و پیروی میکنه خب یک یهودی و نصرانی اگر رفت و بعد از بعثت و فرستادن پیامبر لا اله الا الله هم که بگوید فایده نمیکنه مگر اینکه محمد رسول الله بگوید این لازم ملزوم یک دیگر هستند شهادتین به یک دیگر لا اله الا الله بعد از بعثت محمد صلی الله علیه و سلام به رسول الله قبول نمیشود و همچنین عمل هم به اخلاص و به اتباع به پیروی قبول نمی شود. بنا به خاطر همین به خاطر مهم بودن همین اخلاص و اتباع اخلاص خالصانه عمل کردن برای الله در پرتوی منهج محمد صلی الله علیه وسلم به خاطر مهم بودن این این دو کلمه یک تا حساب کرده شد دویم این میگن رکن اولی در اسلام رکن دویم و اقام الصلاه اقامه کردن نماز نماز خواندن ركن عملي عبادة بدني حق بزرگ اله رب العالمين و ایتاء الزکات سیم رکن این دادن زكاة هست زكاة دادن از مال مخصوص و شرطهای مخصوص و حج البیت حج کردن خانه كعبة خانه الله سبحانه وتعالى برای کسی که توانای اونجا رفتن را داره و صوم رمضان و روزه داشتن ماه رمضان که این بناهای اسلام هست حدیث متفقان علیه امام بخاری و مسلم روایت کردن خب بنای اسلام این پنج تا بنای اسلام هست برای مسلمان خیلی ضرور است که بناهای اسلام را بدانه متاسفانه بعضی از مسلمان ها سوال میشه از بنای اسلام چند تا هست حیران میشوند خب پس شیخ عبدالرحمن سعدی همین شهادتین پیش از اینکه در کتاب تهارت در فقه داخل شود اول فقه اعظم و فقه اکبر که اعتقاد هست پس همون شرح داده است فقه دوناو است فقه اکبر هست فقه اعتقاد که این مهمتر از فقه اه، فرعی هست از فقه عبادات خب به خاطر که شیخ عبدالرحمن سعدی پس همین شهادتین شرح میده شیخ میگه فشهادت ان لا اله الا الله پس کنون شهادت ان لا اله الا الله گواهی دادن اینکه نیست معبودی بر حق به الله چه معنا داره شیخ میگه علم العبد واعتقاده والتزامه أنه لا يستحق الألوهية والعبودية إلا الله وحده لا شريك له شهادة أن لا إله الله معنى همين علم يعني دونستان زي الله ما مجد فاعلم أنه لا إله إلا هو فس علم دونستان بنده دونستان يعني بيقين دونستان دانستن علم بسيار مهم است علم پیش از گفتن و پیش از عمل کردن است دانستن این بنده و اعتقاد کردن و یقین کردن اعتقاد یعنی یقین جزم و یقین کردن جازم بودن والتزامه لازم گرفتن و در زیر احکام اه، لا اله الا الله داخل شدن و یقین کردن انه لا يستحق اینکه سزاوار اله بودن و معبود بودن را کسی نداره الا الله وحده مگر الله یکتا یعنی کسی سزاوار عبادت نیست بجز الله سبحانه و تعالی که وحده او هست یکتا تاکید هست لا شریک له هیچ شریکی نداره الله سبحانه و تعالی در الوهیتش در مع اله بودنش در معبود بودنش هیچ شریکی نداره پس بنا به خاطر همین نباید انسان شریک به الله بیاره در عبادت با صرف کردن نوعی از عبادت ها به غیر الله خب بعد همین وقتی تلفظ میکنی و دانش تو یقین کردی پس باید چکار کنی شیخ میگه فیوجب ذلك علی العبد پس واجب میگرداند همین اعتراف کردن و دانستن و یقین کردن چرا واجب میگرداند إخلاص جميع الدين لله این که بنده خالصانه کنه تمام عملهایش را برای الله سبحانه تعالی همه عملهاش باید تنها برای الله کنه وقتی دانستی که تنها سزاوار عبادت الله هست پس به خاطر همین عبادتات تنها برای الله صرف کن چون که الله میگه و ما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء و يقيموا الصلاه و يؤتوا الزكاه وذلك دين القيمه الله میگه امر کرده نشودند اهل کتاب و مسلمان ها مگر اینکه عبادت کنند الله را در حال بودنشان اخلاص کننده خالصانه عملهای خود را باید خالصانه برای الله انجام بدهند حنفاء حنیف باید موحد باشند میل کننده به سوی توحید رو گرداننده از شرک باید باشند و یقیم الصلاه نماز را به همین با اخلاص با اخلاص نماز بخواند و یؤتوا الزکات و زکات را هم به همین اخلاص که و ما الا ليعبدوا الله مخلصین الله میگه فعبد الله مخلصا له الدين الله را عبادت کن در حال بدانت خالص کننده تمام عملهایت را برای الله و ذلك دین القیمه الله میگه این از دینی مستقیم این از دینی راسته که الله غیرش قبول نمیکنه دینی شرک قبول نیست دینی دو خدایی عبادت کردن کسی همراه الله مقبول نیست دینی مستقیم هم نیست خب پس میگه ضرور میشه بنده را که خالصانه تمام عملهاش برای انجام برای الله انجام بده و ان تكون عباداته الظاهره والباطنه كلها لله وحده و اینکه عبادت های ظاهریش عبادت هایی که ظاهر و مثل نماز خواندن زکات دادن صدقه ها عبادت های ظاهری حج و همچنین عبادت های باطنی عبادت های باطنی مثل خوف و خشیت ترس از الله و رجا و امید از الله سبحانه و محبت الله و عبادت با ظاهری میشن های باطنی پس حب پس باید بنده همه عبادت های چی ظاهری باشه چه عبادت های باطنی پس باید تنها برای الله سبحانه تعالی صرف کنم و الا یشرک به شیئا و اینکه به الله شریک نآورد چیزی را به الله چیزی را شریک نآورد نه شرک اکبر از صرف کردن عبادت از انجام دادن عبادت برای غیر الله که نظر باشه ذبح باشه یاردن طلب کردن یا فریاد زدن کمک خواستن و چه رکوع باشد چی سجود و شرک اصغر هم باید برای الله آره شرک اصغر مثل ریا کردن خودنمایی عمل را خوب نشان دادن برای مدح و ثنای مردم مردم نگاه کردن مخلوق ها را در نظر گرفتن در وقت عبادت این میگن شرک اصغر پس باید انسان به الله سبحانه تعالی در تمام کارهاش و کارهای دینیش پس باید شریک الله نآره شیخ میگه یعنی همین اخلاص و اتباع اخلاص خالص کردن عمل برای الله هذا اصل دین جميع المرسلین و اتباعهم میگه اصل دین پیغمبرها هست دین توحیدی دین اخلاص و یگانه پرستی عمل را تنها برای الله انجام دادن پیغمبرها در توحید و اخلاص همه یک بودن چون پیغمبر صلی الله علیه و گفتن انما الانبیاء اخوه علات یعنی مثل برادرهای برادرهای شقیق هستند برادرهای حقیقی دینشان یک است دینشان یک است یعنی دین توحیدی دین اخلاص شریعت ها فرق میکنه شریعت ها یعنی مثلا در این در این پیغمبر این چیز واجب است در اون مثلا سنت است یا برای اینها برای این امت حرام است برای این امت دیگری جایز هست مثلا فرق در شریعت ها هست در کارهای حرام و حلال خب اما در اخلاص و اتباع در پیروی و در خالص کردن عمل یعنی در توحید این همه یک بودن بنابراین بله، شرک در یکم امت جایز نیست نه در دین یهودیت اصلی در دین ابراهیم نه در دین موسی نه در دین حضرت عیسی در یکم دین شرک جایز نیست بنابراین بله، الله میگه و ما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون و ما میگه نفرست الله میگه نفرستادیم پیش از تو پیامبر را مگر اینکه وحی میکردیم به سوی پیغمبر که انه لا اله الا انا نیست معبود بر حق بجز من الله میگه فعبدونی پس من را عبادت کنه ابن عباس میگه فاعبدون ابن عباس رضی الله عنهما میگه در قرآن فعبدون ای فوحدونی مرا به یگانگی به توحید عبادت کنید بله، به دین پیغمبرها همش همش دینی توحیدی هست تنها عبادت کردن الله سبحانه و تعالی خب این بود معنای شهادت الله اله الا الله که انسان یقین کنه اعتقاد کنه که تنها عبادت ها برای الله سبحانه تعالی صرف کرده می شود و برای غیر الله صرف کردن عبادت جایز نیست یعنی دینی شهادت لا اله الا الله این جدا کننده بین دین شرک و دین توحید است خب و شهادت ان محمدا رسول الله معناش میگه ای يعتقد العبد ان الله ارسل محمدا الى جميع ثقلين الانس والجن بشيرا ونذيرا بنده اعتقاد کنه یقین کنه که الله پیامبر محمد صلی الله علیه و را به تمام مردم چه این باشد چه جن فرستاده است فرستاده به تمام مردم چون که الله میگه و ما ارسلناک الا کافه للناس بشیرا و نذیرا الله میگه ما نه تو را مگر به تمام مردم بشیرا و نذیرا در حال بودنت بشارت دهنده کسانی که عمل صالح کنند به جنت و نذیرا کسانی که پیروی کنند و نذیرا بیم دهنده برحذر کننده به دوزخ کسانی که عمل قبیح و زشت کنند و بشیره و نذیره الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم را به تمام مردم به تمام ثقلین به تمام ثقلین مقصود جن و انس به تمام جن و انس الله سبحانه و تعالی پیغمبر محمد ابن عبد الله صلوات ربی و سلام علیه و تمام به تمام مردم فرستاده شده است این باید یقین باشه که در او باید شک نباشه این در این زمان مثلا بعضی ها میخواهند دین ابراهیم را دین ابراهیم گفته دین اصل دین ابراهیم دین توحید بود دین شرک و دینی کفر نبود دینی توحید بود میخوان دین ابراهیمی گفته میخوان جمع کنن بین دین محمد دین اسلام و یهودیت و نصرانیت باید فرزندها یار و دوست ها باید تعلیم داده شوه یقین کنن باید هیچ چکه نداشته باشن که در اسلام مسجد و کلیسا و دیر یعنی معبد یهود در هیچ وقت در یک جمع نمی دین یهودیت که دین پیغمبر, پیغمبر کشی هست دین عزیر فرزند خداگویی هست و دین نصرانی ها پیغمبر پرستی هست که عیسی را فرزند الله میگویند دین اسلام که قل هو الله احد هست دین یگانگی هیچ وقت در یک جا جمع نمی شود این دو یقینی باید برای هر یک مسلمان داشته باشه که یکی دین دینی اسلام با یهودیت نصرانیت یک جا نمی شود این جمع کردن بین آب و آتش است بین شرک و ایمان است یکم همین دیوم یقین هیچگاه در اسلام در دین محمد صلی الله علیه وسلم مسجد و قبر جمع نمی شود نمی شود انسان در داخل مسجد قبر داشته باشد. هم الله را عبادت کنه و با قبر بپرسته در اسلام دین اسلام مسجد و قبر را جمع نمیکنه امکان نداره که جمع شود مسجد و قبر و یا مسجد در قبر در داخل مسجد یا اینکه مسجد در داخل قبر امکان نداره بنابراین این یقین هایی هست که باید هر یک انسان بدانه اول دین یهودیت و اسلام و نصرانیه یک نیست دین یهودیت دین تحریف شده و تغییر داده شده هست دوم دین اسلام دین حق است که غیر او را الله قبول نمیکنه همچنین دین رافیزی ها جمع کردن بین مسجد و بین قبر هست دین قبوری ها بین عبادت الله و عبادت مرده ها هست امکان نداره اینها باید یقینی باشه چنانه که آب و آتش یک جا جمع نمی شود، چون که زهر و بطن در یک جا جمع نمی شود مثل همین همین یقینی باید برای انسان هر یک مؤمن باشه و همچنین باز یقینی باشه که پیامبر صلی الله علیه وسلم به تمام مردم به تمام بشریت برای عرب و عجم برای سیاه پوست و سفید پوش برای همه فرستاده شده است نباید انسان شک به اندازن این زردوش زاده ها زردوش پرست ها آریان خواه ها که مثلا دین ما دین زردشتی هست یا اینکه دین محمد تنها برای عرب بود یا اینکه دین خلاصه این باید یقین های باشه در جامعه اسلامی باید زن و مرد و کلان و میده و باید همه بدانند دین حق را از دین باطل يدعوهم إلى توحيد الله وطاعته بتصديق خبره وامتثال أوامره واجتناب نهيه وامتثال امره واجتناب نهيه شيخ میگوید پیغمبر محمد صلى الله عليه وسلم الله او را فرستاده است به تمام مردم به تمام این و جن وقتی برای جن ها فرستاده باشه به طریق اولا برای فارس ها و تاجیک ها فرستاده شده است یدعوهم که پیغمبر صلی الله علیه وسلم اونها را دعوت بکنه به توحید الله به یگانه عبادت کردن الله و دعوت بکنه اونها را به طاعت که را توحید میگن اخلاص عمل و طاعتی یعنی طاعت کردن پیغمبر صلی الله علیه وسلم و همچنین الله با تصدیق کردن خبرهای الله و رسول و اجرا کردن امرهای الله و رسول و دور بودن از نهی و معن کرده های الله و رسول معنی محمد رسول الله همینه بسیاری که دعوای اسلام میکنن لیکن وقتی نماز بگوی یا اینکه روزه بگی یا زکات بده یا حرام نخور یا زنا نکن یا دزدی نکن پس غضبش میآید اگر دعوای اسلام که کردی پس این چیزها در بلاد واجب میشوه و باید انسان یقین کنه انه لا سعادته ولا صلاح في الدنيا والآخرة إلا بالإيمان به وطاعته وبغير انسان يقين کنه که انسان هیچ وقت مند خوشبخت و حالش خوب نمیشود در دنیا و در آخرت مگر به ایمان آوردن به پیامبر صلی الله علیه وسلم و طاعت و پیروی کردن او و انه یجب تقدیم محبتی علی محبتی النفس والولد والناس اجمعین و اینکه واجب است مقدم دانستنی پیش دانستن محبت پیغمبر صلی الله علیه وسلم و محبت نفس خود آدم و, و محبت فرزندش و تمام مردم چون که حدیث متفق علیه است این معانی ها باید گفته شود باید تکرار کرده شود تا اینکه قرار بگیرد در دل ها که پیغمبر صلی الله علیه وسلم در حدیث متفق علیه میگوید لا یؤمن احدکم حتى اكون احب الیه من ولده و والده من نفسه و و ولده والده و الناس اجمعین یکی از شما مؤمن نمیشود پیغمبر حدیث متفق علیه بخاری مسلم ده میگه یکی از شما مؤمن نمیشود حتی اینکه من تر باشم به سوی او از نفسش دیده از فرزندش دیده از پدرش دیده از همه مردم ده من مقدم و تر باشم برای بله، به خاطر همین محبت پیغمبر صلی الله علیه وسلم این مقدم از همه محبت ها هست خب اکنون دلیل این محبت چیست یعنی با کجا میتونیم بگیم همین آدم پیغمبر صلی الله علیه وسلم را محبوب تر است از همه دیده دلیلش نشانش دلیل این دوست دعوای دوستداری نشانش عمل کردن است عمل کردن به سنت او و مقدم دانستن پیش دانستن فرمان او وقتی فرمان او را مقدم که دانستی پس معلوم می شود که او محبوب ترین کس در نظر داری وقتی دین محمد و سنت او را از همه مقدم دانستی و سنتی سنت سنت گفتی معلومه که محبوب ترین و بزرگترین کس در نظرت است بنابر طاعت و فيما اخبره اطاعت کردن پیغمبر صلی الله علیه و سلم در هر چیزی که خبر داد و و تصدیق فيما اخبر و طاعت فيما امر تصدیق کردن با اون چیزی که خبر داد و اطاعت کردن با اون چیزی که امر کرد و امتثال ما و اجرا کردن امرهاش و دور بودن از نهیهاش و الا يعبد الله الا بما شرع و اینکه الله جل جلاله رب السماوات والارض به منهج و راه و رویش محمد صلی الله علیه و سلم عبادت بکنید بنابراین نشانه محبت نشانه یا اینکه دلیلی محبت پیغمبر این پیروی و مقدم دانستن فرمان او هست به فرمان همه و ان الله و اینکه الله سبحانه و تعالی ایده بالمعجزات الداله على رسالته و اینکه الله سبحانه و تعالی اینا میگن دلایل معجزه پیغمبر دلایل نبوت یعنی دلیل های پیغمبر پیغمبریش چیست از زردشتکا در شبهه می اندازند امروز کمونیست ها در شک می اندازند در این ثوابت دینی در یقین های ایمانی در ضرورت های دینی شک ها انداخته استادیان و نباید مسلمان غافل باشه نباید مسلمان نباید مسلمانی مغفل باشه پس باید دلائل نبوت پیغمبر و حق بودن او و دلایل قرآن حق بدنش، این چیزهای خیلی مهم است و ان الله ايده بالمعجزات الداله على رسالته و الله سبحانه تعالی کمک کرده است نصرت داده پیغمبر را با معجزه های بزرگی که دلالت به پیغمبریش میکنه چه معجزه های پیش از تولد شدنش پیش از چه معجزه های بعد از تولد شدنش باشه چه معجزه های پیش پیش از پیغمبریش پیش از نبوتش باشه مثل مثلا شنیدنی سجده کردن درخت یا شنیدن سنگ سلام دادن سنگ ها به پیغمبر صلی الله علیه و سلام و چه معجزه های بعد از نبوتش باشه بعد از پیغمبریش به خاطر این بسیار چیزی مهم است دانستن پیغمبر صلی الله علیه وسلم این یک من امت محمدیم گفتن امت محمدیم گفتن یک سخن مجردی نه سخن تنها نیست بلکه این به خود شرط ها داره خب یکم اینکه دانستن اینکه الله سبحانه و تعالی او را به معجزه های بزرگ او را قوت داده است و نصرت داده و دیم و بما جبله الله عليه من العلوم الكامله والاخلاق الاخلاق ديوم دیوم همین که پیغمبری پیغمبر حق است به خاطر همون علم های کامل و همون اخلاق نکویی که پیغمبر صلی الله علیه وسلم داشت معلوم که پیغمبری رسول رب العالمین هست با اینکه در حتی پس از پیغمبریش الصادق الامین راستگوی امین نامش کردن اخلاق های کاملی که داشت صفات های حمیده که داشت به خاطر همین این آه، هم دلیلی بر رسالت و نبوت محمد ابن عبدالله صلوات ربی و سلام علیه است چون که الله خود شهادت میکنه میگه انک لعلى خلق عظیم ارا تو بر اخلاق بزرگی هستی سیوم و بمجتمع علیه دین من الهدى والرحمه والحق والمصالح الدینیه او الدنیویه سیوم چیز این که پیغمبر صلی الله علیه وسلم همون دینی که آورد دینی که پر از هدایت هست پر از رحمت است پر از حق همین هم دلیل حق بودن پیغمبر صلی الله علیه وسلم است دینی هدایت دینی که هدایت هست از ظلمات و تاریکی های شرک و زلالات و گمراهی ها به نور هدایت و دینی رحمت هست حتی برای کافرها حتی در جنگ در حالت جنگ هم دین محمد دین رحمت هست رحمت للرحمت عالمی ها هست که باید کی کشته شود کی کشته نشود پیش از کشتن اصلا دعوت کردن به اسلام خب اگر قبول نکرد دعوت کردن به جزیه و پرداخت کردن سالانه پول با نه از همه و بعد از او وقتی که یک روی را گرفت مثلا وقتی الله را که خالق آسمان و زمین و خالقش هست وقتی عبادت که نکرد پس در این حالت کشته میشه پس با کشتن هم حتی فرق ها داره که مثلا نباید این وقتی کش جایز نیست مثلا گوشش بنیش بریده شوه مثلا خوب و همچنین دین حقی که در برگیرنده خوبی های دینی و دنیوی هست همین احکامی که زکات باشه فایده هاش چی نماز باشه خوبی هاش چی حج باشه و چی مثلا روزه گرفتن این خوبی های دینی و دنیوی داره زیرا الله پیغمبر صلی الله علیه و را فرستاده است تا اینکه همین خوبی ها را پره کنه خوبی ها را به دست بیاره به امتش برسانه و مفسده ها کارهایی که فاسد کننده هست یعنی شر و بدی ها را دور کنه و مثل مثلا پرسنت ربا چقدر بدی ها داره سبب بانکراتی است سبب مثلا مثلا زنا چقدر بدی هست که مثلا پاک دامن ها بد کرده می شود نسل ها و نسب ها ارالش می شود که فرزند کی باشه مثلا چی مثلا دزدی یک انسان به جر... مثلا به هوشیاریش و به تواناییش مثلا غارت کرده مال مردم رو بگیره و دیگر ها کار کنن خلاصه کلام هر چیزی که شریعت حرام کرده است معلوم شد در او بدی و و شومی هست و هر چیزی که شریعت این امر کرده است معلومه در او خوبی است علی کل حال وقتی شریعت اسلامی خوبی های دینی و دنیوی را وقتی در بر میگیرن این دلیل بزرگ است که دین محمد صلی الله علیه و سلم دین حق است و خود او مبعوث و او فرستاده الله سبحانه و تعالی است و آیته الکبرى بزرگترین آیت محمد صلی الله علیه و سلم هذا قرآن العظیم همین قرآن بزرگ هست که پیغمبر صلی الله علیه و سلم تحدی کردن عرب را به اینکه به مثل قرآن بیاره یا اینکه به مثل یک سوره به مثل به مثل آیتی از این خلاصه کلام عربی که معروف به فصاحت و بلاغت بود با وجود این نتونستن این تحدی و و این طلب پیغمبر صلی الله علیه وسلم را اجابت کنن و این قرآن بزرگ نشانه بزرگی محمد صلی الله علیه وسلم هست بما فيه من الحق في الاخبار و والنهي با آنچه که در بر میگیرد که خبرهای راست داره و امر کردن به کارهای خوبه داره و منع کردن و بازداشتن از کارهای بده چون که در قصه قصه که امام بخاری روایت میکنه در ابو سفیان با حراقل با حراقل پادشاه روم که بیان شد که پیغمبر صلی الله علیه و از چه چیزها من میکنه و امت را به چه چیزها امر میکنه و همچنین حال جاهلیت که خیلی در شرک و ظلمات و فرزند کشی و حق خوری و وای بود از اونها اونها را باز داشت و امر کرد به توحید و به نماز و به سیله رحم و دیگر چیزها خب این بود مقدمه شیخ عبدالرحمن سعدی رحمه الله درباره فقه اکبرش میگه یا فقه اعظم که خیلی فقه بزرگ است فقه الله و رسول شناختن الله رسول به تفصیله خب اکنون میگه فصل فی المیاهی فصل در باب آبها خب اکنون داخل میشویم اول در باب عقیده بود بعد در باب آبها هست که آبها چخیل است عقیده پاک کردن باطن انسان هست خب به آب با ظاهر پاک میکنی وقتی ظاهر و باطنت پاک شد خوشا به حالت خب فصل فی فصل در باب آبها میاه جمع ما یعنی آبها را میگن آبها دین یعنی اسلام دین پاکی هست ده دین پاکی هست و اما الصلاه فلها شروط تتقدم عليه خب اما میگن نماز که بزرگترین مهمترین عبادت و حق بزرگ الله هست و رابطه بین بنده و بین رب هست فلها شروط تتقدم عليه شرط های داره پیش از نماز اما یک یک بار نمیخونه بلکه با خود شرط های داره تو باید پیشکی انجام بدی و بعضی شخصا باید باید باشه مثل تاورات کردن مثلا باید اولی نماز شروع کردن تا خوشا باید به طهارت باشی خب مثل لباس مثلا جای پاک و مثلا لباسی پاک و خب فهمین ها پس یکی از این شرط هایی که پیش از نماز باید انسان انجام بده توی که الله میگه یا الذین آمنو اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم فمنها الطهاره یکیش طهارت هست طهارت کردن که وضوش میگن عربی ده طهارت در لغت به معنای النظافت و پاکیده میگن مختصر مختصر ذکر میکنیم مسائل چه طهارت در لغت به معنای نظافت یعنی پاکی خب شرعا دور کردن به طهارتی و دور کردن نجاست میگن این یعنی میگن طهارت طهارت یعنی دور کردن حدث میگن حدث یعنی به طهارتی به طهارتی را برداشتن یعنی به طهارت شدن خب علی کل حال طهارت در لغت همین میگن به معنای پاک بودن به خاطر همین است که طهارت دو نوع هست یکی پاک بودن معنوی هست معنا که پاک بودن قلب دل و اعضا و بدن از بدی گناه ها پاک بودن دو نوع است طهارت دو نوعه یکی طهارت معنوی هست که خیلی مهمه طهارت پاک بودن معنا معنوی که حسی نیست پاک بودن دل از شرک و از بدعت و از معصیت و از کینه و کدرت و پاک بودن اعضا از ظلم و از کارهای بد دیوم نوع طهارت با طهارت حسی هست حسی در کتاب فقهی رو میخونه کتاب فقهی در نوع طهارت اول یعنی طهارت قلب پاک بودن دل یعنی طهارت معنویش میگن علامه ابن قیم کتاب داره به نام اغاثه اللهفان فی مصاید شیطان، یعنی در راه و کی شیطان انسان چخل دلش نپاک میسازه و همچنین شاه عبدالعزیز شاه اسماعیل دهلوی رحمه الله یک کتاب خیلی خوب داره مختصر درباره مصاید شیطان یعنی همون چه نوع این شیطان انسان مثلا قلبش به ناپاک میسازه با شرک و بدعت و خلاصه این دو کتاب خیلی کتاب مهم است کتاب خوب است یکی کتاب علامه ابن قیم رحمه الله اغاثه الاحفال و یکی علامه شاه عبد شاه اسماعیل دهلوی شاه اسماعیل دهلوی هم کتابی دارن خب مهم دوم نوعش با طهارت حسی هست از برداشتن به تهارتی و تهارت کردن ششتنی اعضای مخصوص و همچنین دور کردن زوال الخبث میگن دور کردن ارتفاع الحدث و زوال الخبث دور کردن به تهارتی و از بین بردن نجاست خوب میگد نماز به خود شرط های داره به قول ششته تا به قول هفته یکش تهارت هست كما قال صلی صلى الله عليه وسلم چون که پیامبر صلی الله علیه و سلم لا يقبل الله صلاه بغير طهور الله قبول نمیکنه نماز را به حدیثی متفق علیه است بخاری مسلم روایت میکنند مختصر لفظ الله قبول نمیکند نماز صحیح نمیشود به طهارت کردن روایت مسلم ده لا تقبل صلاه بغیر طهور یعنی قبول نمیشه نماز به طهارت و یا لفظ دیگر ده لا تقبل صلاه من احدث حتى يتوضا قبول نمیشه نماز کسی که طهارت شکست حتی اینکه طهارت کنه معلوم شد نماز به طهارت قبول نمیشه در این اجماع هست خب فمن لم يتطهر من الحدث الأكبر والأصغر والنجاسة فلا صلاة له شيخ مجد هاركي خدرو بوك را أي حدث أكبر حدث أكبر حدث يعني بی طهارتی این وصف معنوی هسته بی طهارتی اکبر یعنی حدث اکبرش میگن با مثل این حدث اکبر و مثل مثلا جنابت و خارج شدن منی یا به حیض و نفاس این در حدث اکبر واجب این آب بازی کردنه حدث اکبر یعنی به طهارتی بزرگه خب این به جنابت و مثلا حیض نفاس می شود و واجب در او آب بازی کردنه والاصغری حدث اصغر این به طهارتی هست به طهارتی مثل مثلا انسان پیشاو کرد خوابش برد و یا اینکه از هر چیزی از عقب و پیش خارج شود و این حدث اصغرش میگن در این واجب به طهارتی میده در این واجب وضو گرفتن و طهارت کردن است و نجسه یعنی نجاست در لباسش یا در جای خانیش یا در بدنش واجب چی است در این دور کردن همین نجاست شیخ میگه هر کی خود را پاک نسازه از حدث اکبر میگفتیم که حدث اکبر چیست پس باید انسان بدانه حدث اکبر مثل جنابت و قاق شدن از حیز نفاس یا حیز نفاس مثلا واجب چی است در این حدث اکبر آب بازی کردن هر که خود را پاک نسازه از حدث اکبر یا از حدث اصغر یعنی به طهارتی یا پاک نسازه خود از نجاست فلا صلات له پس نماز صحیح نیست اصلا و طهارت نوعان پس شیخ میگه یک تقسیم بندی دیگر ده که طهارت دو نوعی یکی الطهارت بالماء و هی الاصل یکی پاک کردنی پاک کردن دخیل میشه طهارت دو نوع یعنی پاک کردن پاک کردن آبی و پاک کردن خاکیش میگن در کتاب‌های فارسی الطهارة نوعان احدهما الطهارة بالماء وهي الاصل يكون طهارة کردن خود را پاک ساختن به آب هست که این اصل در الله میگه و انزلنا من السماء ماء طهورا ما نازل کردیم از آسمان آبی پاک کننده را خب بعد نوع یکمش یعنی طهارت آبی هست بعد این طهارت خاکی هست که را مقصود تیمم است در کتاب هر دو نوع خوانده می شود پس در باب آبها و شیخ میگوید فكل ماء نزل من السماء او نبع من الارض هر آبی که نازل شود از آسمان آبهای آسمان چه آبی باران باشد چه آبی برف باشد چه آبی جاله او نبع من الارض یا اینکه بیرون کرده شده از زمین به خودی مثل چاه ها یا چشمه ها یا انسان از زمین آب بیرون میکنه فهو طهور یطهر من الاحداث والاخباث پس این را آبی پاک میگن آب که از آسمان آمده گرد آب که از زمین برآورده شده است اینها آبهای پاک کننده هستند پاک میکنند من الاحداث از بی‌طهارتی و الاخباث از نجاست ها خب چون که الله میگه و ينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به الله نازل میکند با بالای شما الله نازل و ينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به و نازل میکند الله و شما از آسمان آب را لیطهرکم بهی. تا اینکه پاک کنه شما را به همین آب خوب. هر آبی که از آسمان باشد خود نامش باران است جاله هست و برف هست یک برف بر همون در حالت برف بدنش طارت کردن صحیح نمیشه در قول صحیح عالم ها برف قاقلگیری مثلا در رو چکی طارت باشه او خیلی نیست آب بعدی آب کردنش خب پرنوش هر آنچه که از آسمان میآید پاک است هر چیزی باشه باران است جاله هست برف او نه به عمل الارض هر چیزی از چشمه آب شور است آب شیرین است آب تلخ است مهم پاک است پاک کننده هست چشمه هست یعنی از الله را بیرون کرده یا اینکه مثلا چاه است که بنده کنده او را فهو طهور پس این پاک کننده هست که پاک میکنه او را انسان را پاک میکند از بی‌طهارتی و همچنین از نجاست یعنی مثلا لباس را مثلا به همین آب ها پاک می شود خب اینو میگن پاکی پاک کننده اینا پاکی پاک کننده بعضی میگن سه نوع است یکی پاک هست مثل مثلا چای که پاک هست یا مثل آب یا آب طهارت کردی میگم پاک هست که پاک کننده نیست یا که در داخلش داخل شده باشه خب پاک هست و و دیمش آبها صحیح همین دو نوعه یکی طاهر مطاهر هست یعنی پاکی پاک کننده و یکی نجیس هست یعنی آب پاک است و نجیس همین یعنی دو نوعه شده یکی آبی پاک است یکی آبی نجیس و بعضی علم ها میگن سه نوعه یکی آبی پاک است دیوم آبی پاکی هست که پاک کننده نیست دیومش پاک کننده هست بعد سهیمش نجیس هست راجع همینه آب دو نوعی آبی که اونها میگن که آبی که پاک کننده پاک است طوله که پاک کننده نیست میگن مثلا انسان اگر طهارت کرد اما آبی که استعمال کرده شد این میگن پاک هیو لیکن با او پاک کرده نمیشه چیزی را قول, قول صحیح نیست یعنی قول قوی نیست قول راجح نیست خب یا اینکه اگر چیز کم تغییر یافت میگن این پاک او که با او پاک کرده نمیشه راجع همین است آب دو نوعه یکی پاک است و یکی پاک یکی پاک است که پاکان پاک هم کرده میشه مثل مثلا یک آبی که آره آبی که نوشیده که شد با او میشه مثلا نجاستی را از بین برده شد مثلا یا اینکه طهارت کرده شود خوب، ولو تغییر لونه او طعمه او ریحه بشیء طاهر اگر آبی از آسمان میومدگی و از زمین میبرآمدگی پاک است با او پاک کرده میشه به طهارتی را و دور کرده میشه نجاست ها را اگر چه مگر رنگش تغییر یابه رنگش مثلا تغییر زرد شد مثلا یا طعمش تغییر یافت تغییر یافت طعمش مزش یعنی یا ریحش بوش تغییر یافت به چیزی پاکه مثل مثلا برگ در دروی آب غلطید مثلا رنگش تغییر یافت و یا اون چیز دیگر رنگ بوش تغییر داد از مثلا از کفور و دیگر چیزها در این حالت این چیزی پاک کننده این از بین پاکیش باقی میمونه مثلا آب با تغییر یافتن مثلا زنگ زدش زرد شد به نماز نمیشه نجیس نمیشه و لیکن شرط چمین است که نام آبی باقی مانده باشه اما اگر رفت و آب بود و لیکن چیزی پاک او را تغییر داد و او نام آبی که رفت پس به او تارت کرده نمیشه مثل مثلا چای و این تارت کردن جایز نیست برای چی برای این دیگه آبش نمیگیره دیگه چه نامش علی شد نامی اصلی از بین رفت و نام اصلیش باقی مونده موندگی نه نامش چای میگن یا آب گل آب گل یه بی تارت کرده میشه آب گل مثلا با او تارت کرده نمیشه زیرا چرا زیرا که نام تغییر شد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن آب پاک کننده است چیزی اورا پاک است اورا چیزی نجیس نمیکنه نجاست نمیکنه مگر اینکه رنگش یا طعمش یا بوش مزاش يعني یعنی يبوش تغير يبقى إذا بقى شايف مجد فإن تغير أحد أوصافه بنجاسة فهو نجس يجب اجتنابه اگر تغییر یابه یکی از وصفهاش یکی از صفاتهایش بنابر آب سه صفت داره رنگ و طعم یعنی مزه و ریح بو همین سه صفتهاش یکیش اگر تغییر یافت به پس اون هست نجیس هست به اجماع واجب است دور بودن خب اگر افتو مثلا آب ده پیشاو شد مثلا رنگش دیگه شد یا طعمش دیگه شد یا نجاست یا خود مرده یا خون یا دیگر چیزهایی که نجیس هستند واجب دور کرده شود پس او نه پاک میکنه نه پاک است و نه پاک کننده است نه در طهارت استفاده بردن آب نجیس جایز است نه در لباس را شستن و قاعده بعدی در و والاصل فی الاشیاء و والاباحه اصل میگه در چیزها پاک بودن و مباح بودن است این قاعده کلی است. که اصل در چیزها یعنی مثلا در آب ها مثلا در لباس ها اصل همینه که مباح و جایز است اصل مثلا در ماشین هر نوعی هر نوعی باشه سوار شدن جایز است اصل در چیزها پاک بودن است جایز بودن. لیکن اصل در عبادات عبادت منع هست توقیفش میگن منع هست مگر اینکه شریعت نوعی همون عبادت اجازه بده یعنی قاعده دو تا است الاصل فی العبادات التوقیف اصل در عبادات ها توقیف و ایستادن مگر اینکه دلیل قطعی اما اصل در چیزها پاک بودن هر نوع آبی هست پاک است وقتی از همون زمین که برآمد هم آبی پاک است دیگه از زمین برآمده باشد ناپاک امکان نداره هر آب چاه و آب چشمه پاک است اصل در چیزها پاک بودن هر نوع لباس پوشیدن جایز است مگر همونی که شریعت منع کرده است هر نوع خوردنی ها را حلال از هر نوع پرنده ها مگر همونی که شریعت منع کرده است همه نوع ماهی را خوردن جایز است در دوری آب بدگی ها مگر شریعت منع کرده اصل در چیزها پاک بودن است لیکن اصل در عبادات نیست خب شيخ پیدا فإذا شك المسلم في نجاسة ماء أو ثوب أو بقعة أو غيرها فهو طاهر اگر مسلمان شکر در نجاست بودن آب که یعنی نجاست باشه یا نه بخلش که آب در خانه یافتید نجس نجاست یا او ثوب یا در لباس لباس را یافتی در خانه یا که کسی لباس داد او بقعه بقعه یعنی جا یا در جای که نماز بخونم یا خوب خب این مهمه در همه جا نماز خوانده میشه یا بعد همیده میگه عیسی میگه شک کرد که همین نجاست است یا پاک است میگن اصل همینه که پاک است پس با همون آب طهارت کردن که مگر اینکه یقین گردی که به نماز یا اینکه در همین جا نماز خواندن گیر در همین زمین بقع یعنی جا جا و زمین ده مگر اینکه یقین کردی که نجاستی هست در اینجا زیر قاعده کلی همین است که الاصل بقاء مکان على مکان اصل بقا ماندن همون چیز و همون چیزی که بود یعنی اصل پاک بودن پاکه او تيقن الطهاره وشك في الحدث فهو طاهر یا اینکه یقین که طهارت داره فقط در به شک کرد اینم پاک حساب می شود زیرا قاعده این است که یقین به شک از بین برده نمی شود الیقین لا یزول بالشک یقین به شک از بین برده نمی شود خب در این حدیث هم هست که قول صلی الله علیه و سلم فی الرجل یخیل الیه انه یجد شیء فی الصلاه پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند مرد در نماز خیال میکنه گوش برآمد گوش یا خیال میکنه پیغمبر صلی الله علیه و سلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا قاعده كلي گفتنده لا ينصرف آدم این نمازش خارج نمیشوه حتی آوازی را بشنوه خیال کرد مثلا شكمش تاو خورد مثلا تاو داد آواز براورد شکمش پیشا میشه مثلا خب انسان از نماز خارج نمیشوه مگر اینکه آوازی را شنید باد برآمد او یجد ریحا یا بوی باد را مشامش درسید پس در این حالت طهارت میشه بله، بده با خاطر هر کی یقینا که تارت داشت به شک تارت کرده نمیشه زیرا یقین تارت داشتنه شک از بین نمیره نه یقین کردی که تارتی تارت نداری تارت شکستگی پس این حالت به شک که تارت دارم شاید تارت دارم کار نکن علی کل حال دو قاعده مهمه یکی اصل هر چیزی که پاک بود پاک است و طاهر هست به همون اصلش باقی میمونه قایده دیوم هر کی چیزی را که یقین کرد پس به شک از بین برده نمیشه و یقین طهارت کردی با شک تارتون شکسته باشه یا نشکسته باشه پس این شک اعتبار نداره دع ما یریبک الى ما لا یریبک بگذار آنچه که شک داری و آنچه که شک نداری یعنی شک را به یقین بسپار شک را به یقین دور کن خدا برای تارت داشتنت یا نداشتنت یقین تا نگاه که کدام شد پس او شک اعتبار نتیه زیرا دام انسان اگر از پشت شک رفتن گرفت شکاک می شود و عبادتش هم دیگر صحیح سالم نمیمانه و همین قصه و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين